الرحمن الرحیم درس امروز ما در واقع ادامه همون درس قبلیه قسمت دومش هست الافعال التي تنصب مفعولین ليس اصلهما مبتدا و خبر اون افعالی که دو تا مفعول چکار میکنند منصوب میکنند ولی اون دو تا مفعول در اصل مبتدا و خبر نیستند 123 کم هي الافعال التي تنصب مفعولین ليس اصلهما مبتدا و خبر اون افعالی که دو مفعول و منصوب میکنند و اصلشون مبتدا و خبر نیست چند تا هستند 124 ما هي مرتبه المفعولین اللذین لیس اصلهما مبتدا و خبر رتبه اون دو مفعولی که اصلشون مبتدا و خبر نیست چه هست متى يجب الرجوع الى الاصل چه زمانی واجب است رجوع بازگشت به اصل متى يجب العدول عن الاصل و چه زمانی عدول از اصل چیه واجبه 123 الافعال التي تنسب مفعولين ليس اصلهما مبتدا و خبر كثيره لا يمكن ضبطها میگه اون افعالی که دو مفعول رو منصوب میکنند و اون دو تا مفعول هم در اصل مبتدا و خبر نیستن خیلی زیادن و شمارش اونا ممکن نیست و اکثر و استعمالا اما اون اکثر اونایی که استعمال میشند یعنی زیاد استعمال میشن اکثرها استعمالا اما اونایی که بیشتر استعمال میشن اینا هستند أعطى كسى رزقا أطعما سقى زودا أسكنا أنسى حببا جزاء أنشدا استثناء إلى آخر فتأمل أملها بله پس اینا اونایی هستن که کاربردش خیلی زیاده 124 الاصل في المفعولين اللذين ليس اصلهما مبتدا وخبر ان يقدم ما هو فاعل في المعنى ببین نقطه قشنگی میگه میگه اصل در دو, در دو مفعول در دو مفعولی که اصلشون مبتدا و خبر نیست اصلشون مبتدا و خبر نیست این است که اون مفعول مقدم باشه در ترتیب اون مفعول مقدم باشه که اللحاظ معنایی فائل معنایی داره معنای فاعلی داره معنای چه داره ماننده کسا اخوکا الفقيرة ثوبا کسا اخوک الفقیر پوشانید برادرت فقیر را لباس فقیر را لباس پس اصل بر این است اون فائلی اون مفعولی بله معنای فائلی داره معنای فائل درش هست کجا بیاد؟ بله پوشانید برادر تو فقیر را لباس خب فقیره که لباس چکار میکنه میپوشونه فقیره که لباس چکار میکنه میپوشد میگه و یجوز ها هذا ترتیب عند امن لبسی میگه اگر ما این ترتیب هم رعایت نکردیم این جایزه ولی به شرطی که از پوشیده شدن در امان باشه از این که کدوم یکی معنای فائلی داره کدوم یکی بله این میگه این چیز اگر در امنیت بود اون موقع ترتیبش رعایت نکرد جایزه اینجا فقیر در معنا فائله چرا؟ چون کیه که این لباسو برمیداره؟ بله این فقیره که لباسو برمیداره و اون چیزی که برداشته میشه لباسه فائد الفقیر فاعل فی المعنى اذ هو آخذ و ثوب مأخوذ میگه فقیر فائل است در معنا زیرا بردارنده هست و لباس گرفته شده هست 125 یجب الرجوع الى الاصل اما رجوع به اصل واجب است یعنی ترتیب متى التبس احد المفعولین بالاخر زمانی که یکی از دو مفعول با دیگری چه بشه قاطی بشه اینجا دیگه باید ترتیب رعایت کرد اصل باید مانند اعت و امرا بکرن خب داد بخشید امیر امر را بکر را خب اینجا ما نمیتونیم اول بکران رو بیاریم بعدش رو چون هر یکی از اینا میتونن گیرنده و دهنده باشند هر دوتا شخصن میتونن گیرنده و اگر ما اینجوری بگیم اعتل امیرو امرن ثوبن اینجا میشه بخشید امیر امرو چی؟ لباس میشه گفت اعتل امیرو ثوبن امرن چون ما میدونیم اونی که میگیره امره اونی که میگیره کیه؟ ولی اینجا امرو بکر هر دوتا میتونن گیرنده و بله بردارنده باشن متى حصر آه، المفعول متى حصر المفعول نحو ما أعطيت الصديق إلا كتابا بعد اینجا هم باید ترتیب رعایت بشه ندادم دوست را جز مگر کتاب که اینجا مفعول حصرش هست یعنی فقط کتاب متى كان الاول ضميرا والثاني اسما ظاهرا حالت سوم که باید اصل رعایت بشه زمانیه که اولی زمیر باشه و دومی بله وهب تو درهمن که اینجا مفعول اول ما زمیر متصله زمیر چیه؟ وهب تو بخشیدم تو را درهم اینجا هم دیگه نمیتونیم اول درهمو بیاریم باید ترتیب راحت کنیم باید چکارش کنیم؟ پس اینجا رجوع به اصل واجبه یعنی اصل باید رعایت بشه در 126 میگه یجب العدول عن الاصل ای تأخیر ما هو فاعل فی المعنى اذا اعترض دون تقدیمه مانع لفظی كما لو اشتمل على ضمير عائد على المفعول الثانی در 126 میگه واجب است عدول از, از, از اصل یعنی نباید اصل رعایت بکنیم یعنی باید برعکس کنیم اونی که در معنا فائله اونو آخر بیاریم آه اونو چکار کنیم بله میگه عدول از اصل واجب است عدول از اصل واجب است زمانی که یعنی تأخیر کردن آنچه که در معنا فاعل است زمانی که بله معنی این لفظی مثلا پیش اومد زمانی که در, مقابل مقدم کردنش مانع لفظی پیش اومد مانند این که مشتمل بر زمیری بود که اون زمیر بر مفعول دوم برمیگشت اینجا ما مجبوریم مفعول دوم رو اول بیاریم چون نمیشه زمیر هم لفظا و هم رتبتا به ما بعدش مجبوریم که مفعول دوم رو اولش بیاریم چیکارش کنیم به خاطر اینکه زمیر به ما قبل برگرده حداقل لفظا رتبتا که ما بعد نه ببین نمیشه زمیر لفظا و رتبتا به ما بعدش بر بگرده نمیشه و از این جایی که در مفعول اول ما زمیر رو داریم که به مفعول دوم برمیگرده و جایز نیست که زمیر به ما بعدش بر بگرده لفظا و رتبتا پس ناچاریم که مفعول دوم رو قبلش بیاریم مانند اعطیت الکتاب صاحبه اینجا اگر ما بگیم اعطیت صاحبه الکتابه زمیر به ما بعدش لفظا و رتبتا برمیگرده لذا ناچاریم بگیم اعطیت الکتابه صاحبه بله خب اون درس بعدی هم الافعال المتعديه الى ثلاثه مفاعیل افعالی که متعدی به چند مفعول هستن؟ به سه مفعول هستن؟ بله کم هی الافعال التي تتعدى الى ثلاثه مفاعیل در شماره 127 میگه اون افعالی که متعدی به سه مفعول هستن چند تا میباشند افعالی که چند تا مفعول دارن سه تا 107 الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل سبعة أفعالی که متعدی مفعولا هفتا میباشند وهي عبارة عبارت از ارا اعلم حدث خبر اخبر أنبأ نبأ إن هفتا فعل سه مفعولی اینا چند مفعولی مانند یوریهم يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم خب جاء ما ستا تا مفعول یوری هم یوری فعل سه مفعولیه چون آه، مزارع ارا هست ارا یوری مزارع چیه؟ ارا هست سه مفعولیه هم مفعول اول الله که اعمال مفعول دوم و حسرات مفعول سوم فوائد المفعول الأول يكون اسما مفردا أو زميرا وأما الثاني والثالث فأصلهما مبتدا وخبر در فائده میگه مفعول اول مفعول چی؟ اسم مفرد هست یا زمیر هست یا چه هست؟ اما مفعول دوم و مفعول سوم اصلشون مبتدا و خبر است اصلشون مبتدا و خبر است فوائد المفعول الاول خب دو كل ما حقق لمفعولي ما وراء من الأحكام يحقق مطلقا للثاني والثالث من مفائل أعلم وأراه فيجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو زيد أعلمتك قائم ويعلق الفعل عنهما نحن أعلمت زيدا لأمر قائم ولا يجوز كل ذلك للمفعول الأول ببين يجيك نقطه خيلي مهمه رو داره میگه ببین ما قبل از این افعال دو مفعولی رو خوندیم افعال قلوب رو خوندیم افعال چی رو خوندیم؟ قلوب اونجا بحث الغا و تعلیق وجود داشت میگه هر آنچه که محقق بود برای دو مفعول علمه و رعاه یعنی افعال قلوب یعنی افعال چی؟ قلوب از احکام اون احکامی که برای افعال قلوب محقق میشد مطلقا برای مفعول دوم و سوم این افعال هم جاری میشه همون احکام برای مفعول دوم و سوم این افعال سه مفعولی برای مفعول اولشون نه برای مفعول سوم و دومشون برای مفعول چندم دوم و سوم برای بله. برای اول نه میگه همون احکاماتی که برای مفعول اول و دوم افعال قلوب انجام میگرفت جاری بود همون احکامات برای مفعول دوم و سوم سه مفعولی ها چیه جریان داره الغای عامل همانطور که اونجا بود در مفعول دوم و سوم اینجا هم جاری میشه مانند زید اعلم تو که قائمون اینجا از اون جایی که این فعل سه مفعولی وسط قرار گرفته میبینیم که مفعول دوم و مفعول سومش عمل انجام نداده اعلم تو که آگاه کردم تو را که مفعول اول ماه کاری بهش نداریم زیدون عالمون زیدون مفعول دوم قائمون مفعول سوم میبینیم که منصوب نشدن چرا چون در وسط قرار گرفت یادت میاد دیگه اگر در وسط قرار میگرفتن میتونست عمل انجام نده یا همچنین معلق شدن فعل از عمل مانند اعلم تو زیدن لامر قائمون ببین اگر ما اینجوری باشیم اعلم تو زیدن امرن قائما اعلمت زیدن امرا قائما حالا اگر ما یکی از معلقات رو یکی از چیا رو مثل لام ابتدا رو بیاریم روی مفعول دوم اون موقع از عمل معلق میشه از عمل چی میشه مانند اعلم تو زیدن لامرون قائم معلق از عمل شده چرا چون لام ابتدا اومده معلقات دیگه یادته بعد ولا يجوز كل ذلك للمفعول الاول میگه این احکامات اما برای مفعول اول جایز نیست سه أما بقية الأفعال وهي أما بقية الأفعال ببين إنجا فقط إن مسألة فوائد فقط براي علمه و بود فقط براي چه بود؟ علمه و يعني ما نا اعلمه و ارا اعلمه و همون افعال أحكاماتي رو که افعال قلوب جاري بود برای اعلما و ارا چیه؟ جاری میشه چون اعلما و ارا مجرد چون علیما و رعا هست یعنی همون احکامات علیما و رعا رو دارند اعلما و ارا همون احکامات علیما و رعا رو دارند اما از این هفتا ارا و اعلما اما حدثه و خبره و اخبره و انبه و نبعه داستانشون فرق میکنه بيجي أما بقية الأفعال وهي نبأ أنبأ حدثا خبرا وأخبرا فلم تقع غالبا تأديتها إلى ثلاثة مفول مفاعيل في كلام العرب إلا وهي مبنية للمجهول بله میگه اما بقیه افعال یعنی يعني نبعه و انبعه و حدثه و خبره و اخبره میگه غالبا متعدی شدن اینا بس سه مفعول در کلام عرب نیومده مگر به شکل مجهول بودن مگر اینکه اینا مبنی بر مجهولن مگر اینکه اینا فعلا مجهول هستند مانند تو زیدن فاضلا تو که اینجا تو در اصل مفعول اول بوده ولی از اونجا یک فعل مجهوله نائب فاعل قرار گرفته ها مانند مثلا انبعنی رجل زیدن فاضلا ها انبعنی رجل زیدن فاضلا اینجا اومده این مجهول شده اون به تو زیدن بله این ببین میگه اما بقیه افعال از این افعال هفتگانه سه مفعولی نبا انبا حدثه خبر اخبره میگه واقع نشده غالبا متعدی شدن اینا به سه مفعول در کلام عرب مگر به شکل مجهول مگر به شکل چی مانند تو زیدن فاضله خب اون تو فعل سه مفعولی مجهول تو نائب فاعل زیدن مفعول دوم چون مفعول اول دیگه نائب فاعل قرار گرفته نه و فاضلا هم مفعول سوم بله